Lukas hoofdstuk 22 Die feest van die ongesierde brood, wat pas ga genoem word, was nabij. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jezus uit die weg ruim. Maar omdat hulle bang was voor die volk, het hulle nog gesoek na een manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is en een van die twaal was, ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempel wag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. Die dag van die ongesuurde brood waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: "Gaan berei die Paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet." Hulle vra hom: "Waar wil u hê moet ons dit voorberei?" Toe antwoord hy hulle: "Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan." en sê vir die eienaar van die huis, Ons leermeester vra u, Waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bofortrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het en die paasmaaltyd voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem my brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met my hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle: By die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wees die belangrikste? Die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Simon Simon, het Jezus gesê, Luister, die Satan het daarop aangedring om jylle so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Heere, Ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord: Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het deur te sê dat jy my nie ken nie. Verder het Jesus vir hulle gesê: Toe ek julle uitgestuur het sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kort gekom. Nee, niks nie, was hulle antwoord. Toe sê hy vir hulle, Maar nou, wie beurs het, moet dit saamneem, en net so ook een reissak. En wie nie een swaard het nie, moet van sy kleer verkoop en een aanskaf. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Hulle sê toe: Here, kyk hier is twee swaarde. Ons laat dit daarby. Antwoord hy hulle: Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder om tren so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regter oor af. Maar Jesus sê: Hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het: Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê: "Die een was ook saam met daardie man." Maar Petrus het dit ontken deur te sê: "Juffrou, ek ken hom nie." 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê: "Jy is mos ook een van hulle?" Maar Petrus antwoord: "Man, ek is nie." Na verloop van so wat 'n uur nog een met beslistheid beweer. So waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër? Maar Petrus sê: "Man, ek weet nie waarvan jy praat nie." En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Die manne wat vir Jesus bewaak het, het aangehou om met hom die spot te dryf en hom te slaan. Hulle het hom geblinddoek en gesê: "Jy is mos 'n profeet. Sê nee, wie het jou geslaan?" en nog baie ander godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. Toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe: As jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle: Al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek vir julle vrae stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die seun van die mens aan die regterrand van die almagtige God sit. Toe vra hulle almal: "Dan is jy die seun van God?" Hy sê vir hulle: "Dit is soos julle sê. Ek is." Daarop sê hulle: "Waarvoor het ons dan nog getuienis nodig?" Ons het dit mos hy se eie mond gehoor.